maak een saak ten al die nasies, hy oordeel al die mensen van die wereld, boosdoeners laat hy in oorloos sterf, dit is wat die Heere sê, die Heere, die Almachtige, sê, let op, rampen gaan die een volk na die ander tref. Een groot storm bou op vanaf die verste uithoeken van die aarde. In die tijd zal die mensen wat dier die Heere verslaan is, van een kant van die aarde naar die ander kant doodlee. Niemand zal oor hulle huil nie, Niemand zal ook die lijken bij mekaar maak en begraven nie. Hulle sal soos mis oor die grond verspreid lee. Julle herders, julle moet huil en kla. Leiers, rol in die stof rond van hartseer. Die tijd van julle slachting het aangebreek. Julle sal soos een kleipot val en aan skerwe breek. Julle kan nergens heen vlug nie. Daar is geen manier hoe die leiers van die kudde kan ontsnap nie. Hoor hoe die herders en kla die leiers van die kudde. Die Heere het hulle weivelde verwoes. Die Heere was so kwaad dat hy hulle vreedsame bestaan verwoes het. Hy is soos een leeuw wat sy leeplek verlaat op soek na prooi. Hulle land wordt verwoes door die vijandse zwaard in die Heerese woede.